Am toată convingerea că Dumnezeu în această dimineață ne va vorbi fiecăruia I believe noi. God wants to speak to each one of us this morning. În Efeseni, în capitolul 4, Ephesians chapter 4, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Word of God says, începând cu versetul 17, verse 17. vom citi numai în limba română. We're going to read only in Romanian. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străin de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire și s-au dedat la desfrânare și să vârșesc cu răcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Isus ați fost învățați, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșerătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințire pe care o dă adevărul. De aceea, Verse 25. Lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spune aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu vă dați prilej diavolului. Cine fură, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie, să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetruiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Citind pasajul acesta, As I was reading this passage, unii sunt uh, foarte măguliți. Uh, some people are a little bit troubled. De versetul 26. By verse 26 care se pare că dă dreptul să te mâni. Uh, that actually gives you the right to get angry. Dar versetul 31 But verse 31 le sfârșește bucuria. Uh, <laughs> ends that joy. Pentru că spune că orice mânie să piară din mijlocul vostru. Because then it says in verse 30 that any kind of um, anger should be disappear from amongst you. Aș vrea să văd o minune în această dimineață. I want to see a miracle this morning. Este cineva care atunci când se mânie, Is there anybody who when you get angry, nu păcătuiește? He doesn't you don't sin. Nu dă prilej diavolului? You don't give uh, Satan any uh, open doors. Și este o mânie constructivă. But it's a constructive uh, anger. Anybody? Este cineva? Is there anybody here? Când ne mâniem, when we become angry, 100% for sure, păcătuim. we sin. Și 100% îi dăm prilej diavolului și deschidem o ușă ca el să lucreze în viața noastră. we open up a door for Satan to come and work in our lives. Ne găsim în fața unui subiect foarte important pentru viața noastră. Uh, we're going to talk today about a subject that is so important to our lives. Și în urmă cu câteva săptămâni ne-am propus să devenim mai buni. And a couple of weeks ago we decided we are going to live a better lives. Și vrem ca prin cuvântul lui Dumnezeu să învățăm cum să fim mai buni. And we want to learn from the word of God how can we live a better life. Și primul lucru pe care l-am învățat în aceste săptămâni And the first thing we've learned in the last weeks este ca noi să ne dăm toate silințele. Is that you have to give your uh, you have to involve yourself in in this process. Să ne dăm toate silințele să ne ridicăm la nivele mai superioare. So that you can go to a higher level in your life. Să ne dăm toate silințele ca să dăm viselor noastre un nou început. You have to do your part so that your dreams can start having a, a new beginning. Să ne dăm toate silințele ca noi să înțelegem cui aparținem, a cui suntem. You have to do your part in searching and knowing who you are and who, who are you part of. Pentru ca noi să moștenim binecuvântarea și nu blestemul. So that you can inherit blessings and not cursing de la noi încolo, binecuvântarea lui Dumnezeu să se arate generațiilor care vor urma. So from you on, your the regeneration following after you are going to be blessed. Apoi să ne dăm toate silințele ca să ne descoperim chemarea pe care Dumnezeu o are pentru fiecare din noi. And then you have to do everything you can to find out what God's calling is for your life. Al doilea lucru pe care îl vom învăța astăzi, But the second thing we, I want to I want to talk about today, pentru a fi mai bun, so that you can live a better life, pentru a trăi la potențial maxim, so you can live this life at the maximum potential you have, este important să fii pozitiv față de tine însuți. You have to uh, learn to be positive uh, uh, with yourself. Trăim și ne-am născut în această națiune. We were, we were born in this nation. Care de 2000 de ani. Uh, a nation that for 2000 years este subjugată has been under uh, oppression a fost exploatată it's been exploited datorită bogățiilor pe care le avem în terenul în care Dumnezeu ne-a pus because of the riches in the ground uh, uh, the territory that we are living Vecinii mai apropiați sau mai îndepărtați. Uh, close neighbors or faraway neighbors. Niciodată n-au avut intenția să ne ajute. They never had the intention to help us. Numai să fure ceea ce am aveam. Only to steal what we have. Niciodată n-am dus un război de cotropire. Uh, we never uh, went and conquered other lands. Doar ne-am apărat. We just protected our land. Și în contextul acesta istoric, and in this historical context, moștenim în cadrul societății în care suntem, we inherit in our society that we live in in Romania, un negativism a foarte puternic. A certain uh, spirit of uh, negativity that is very strong. Și adeseori se manifestă în acțiunile noastre. And many times it manifests in our actions. Ne considerăm incapabili. We think we're not capable. Ne considerăm săraci. We think we're poor. Ne considerăm mai slabi decât alții. We think we're weaker than others. Și în momentul în care s-au deschis granițele, and when, when we opened up, when the uh, borders opened up, am invadat Europa și Statele Unite. We invaded uh, Europe and the United States. Pentru că nu suntem mulțumiți aici. Because we're not thankful here in Romania. Pentru că nu putem să ajungem la idealurile pe care le avem aici. Because we cannot reach the, the goals that we, we want here in Romania, we think. Am plecat și noi ca familie. As a family, we've, we've gone. Am fost plecați trei ani. For three years we were gone. Și ne-am dat seama ce înseamnă aceasta. And we realize what this means. Am văzut comunitatea română acolo. We've seen the uh, Romanian community in the United States. Și am zis, dacă au ieșit din țară, And we, we said, if, if they got out of this country, 100% aici se vor bucura de toate binecuvântările for care sure they're going to sunt. start to enjoy life here in the United States. Necazul este că ei au respins tot ce era acolo. But what happened was they rejected everything that was in the United Dacă States. respingeau doar lucrurile rele, era if, ok. If they would have rejected only the evil things in America. Necaz este că au respins și lucrurile bune. But what happened was they rejected the good things. Ne amintesc că știam că vom veni înapoi. Uh, I knew that God was calling us back to Romania. Lucram la un restaurant împreună cu soția și copiii veneau să ne ajute. Uh, I was working at a restaurant uh, together with my wife and the kids were coming and helping us. Dimineața de la ora 4 până la ora 7. Uh, early in the morning from 4 o'clock in the morning till 7 o'clock in the morning. Pentru că la 8 trebuia să fiu la cursuri. Because at 8 o'clock I had to go uh, to my Bible college. Și ne-am angajat să curățim un restaurant. And so we uh, we got hired to clean a restaurant. Cel care ne-a angajat la aceasta a fost un român. And the person who hired us was a Romanian guy. Și în timp ce discutam noi în momentele libere, And as we were talking to him in, the, in our free moments, s-a scăpat să zică așa de mult îmi place să am ingineri și medici care curăță restaurantele. And he, he, uh, he couldn't help himself, but he said, uh, I'm so happy to see uh, engineers and doctors uh, cleaning, uh, cleaning restaurants. Și să le dau de lucru. And uh, I, me to be the guy who hires uh, you Într-o dimineață au venit să verifice cum facem curățenie. And one morning he, he came to uh, test, I mean to see how we were uh, cleaning the restaurant. Vreau să vă spun, fac o paranteză aici, că eu se mai întâmplă că nu iau așa mare importanță la unele lucruri privind curățenia. Uh, I want to tell you something about myself before I, I continue the story. Uh, I, I'm not very detail oriented, so some certain things I don't take care of. Dar soția But my wife, e maniacă. Uh, she's a, a she, she's really a very clean person. Întrebați-i pe copii. You can ask the, the kids about that. Și după ce ne-a făcut verificarea cum am uh, curățat restaurantul. And after he, he came and, and uh, uh, evaluated how we cleaned the restaurant a venit să ne arate niște hârtii care erau aruncate. Uh, he came to show us certain papers that were thrown somewhere in the restaurant. In one of the corners. Și eu care știam că am fost acolo și am curățat. And as a person who I knew that I, I was in that corner and I cleaned that corner, dat seama I realized că el a venit și a aruncat acele hârtii ca să aibă motiv să spună că nu facem bine That he actually came and threw those papers there so that he could take them and say, hey, you didn't clean this part. N-a fost ușor. It was not easy for us. Și vreau să vă spun că nu este ușor pentru foarte mulți români care sunt exploatați de români care sunt de dincolo. And I want to tell you that uh, it's not easy for a lot of Romanians who are actually exploited by other Romanians that are there in, in the foreign lands. Faustin a venit din Italia. Uh, Faustin just came from, <laughs> from Italy. Întrebați. You should ask him <laughs> certain things that happened. Cu alte cuvinte, ne-am născut, ne-am născut într-un mediu negativ. What I'm trying to say is we've been born in a negative environment. Și promovăm această negativitate. And we actually promote this negativity. Și vrem ca alții să nu se simtă bine. And we don't want others to feel good. Vrem ca alții să se simtă inferiori. We want others to feel inferior to us. Vrem ca alții să nu se bucure. We don't want others to be joyful. Și de multe ori ne punem întrebarea de unde aceste disfuncționalități? And we might ask our, uh, this question, where does all these dysfunctions come from? Am stat de vorbă cu mai mulți I've been speaking to many people. Și foarte mulți au scuza aceasta. And a lot of them have this excuse. Noi suntem români. We're just Romanians. Ăștia suntem noi. This is who Romanians are. Mai bine nu se poate. We can't do better than that. Suntem inferiori. We're just inferior. Suntem săraci. We're poor. Suntem fără un viitor. We don't have a future. De aceea tinerii noștri trebuie să plece. That's why our young people have to go another land. În această dimineață. But this morning. Duhul lui Dumnezeu vrea să ne deschidă ochii. The Holy Spirit wants to open up our eyes. Indiferent de moștenirea pe care o avem pe linie naturală. No matter what you inherited on the natural sense. În momentul în care l-ai întâlnit pe Dumnezeu. When you meet Christ. Situația ta se schimbă. Your situation changes. Tu devii un om nou. You become a new man. Apostolul Pavel spune Apostle Paul says că noi suntem luminați de Dumnezeu. That we are illuminated by God. Mintea noastră este luminată. Our mind is illuminated by God. Inima care a fost împietrită de cel rău. Our heart that was like stone. Devine sensibilă. Becomes sensible. Și noi facem parte dintr-un popor. And we become part of a people. Dintr-o națiune. A nation. Care este a lui Dumnezeu. That is God's. Cuvântul Domnului Petru spune în 1 Petru capitolul 2 versetul 9. 1 Peter 2 verse 9 says, Voi întă sunteți o seminție aleasă. It says, o preoție împărătească, un neam sfânt, But you are un chosen... popor pe care l-a ales Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui. Chosen nation, royal priesthood and holy nation. Aș vrea să înțelegi că tu nu ești nimeni. I want to tell you and remind you, you are not a nobody. În momentul în care îl primești pe Dumnezeu. When you meet God and you receive Him in your life. Tu nu mai moștenești moștenirea negativă a neamului tău. You are not going to inherit the negative part of your uh, nationhood. În, via, în fața ta apare o perspectivă nouă. In front of you there is a new perspective. Tu nu mai trebuie să te consideri cel sărac. You don't have to consider yourself a poor person. Cel incapabil. An incapable person. Omul care nu poate ajunge acolo unde ajung alții. A, a kind of person that cannot get to its goals. Și aș vrea să ai convingerea aceasta. But I want you to be convinced. Că ești un copil al lui Dumnezeu. You are a child of God. Că ești un copil al împăratului împăraților. You're the child of the King of Kings. Că ești un popor ales și câștigat de Dumnezeu. you are a chosen nation. Faci parte din neamul împărătesc al lui Dumnezeu. you are a part of the royal uh, bloodline of God. În fața ta stă un viitor. In front of you there's a future. Care nu este blocat de moștenirea naturală pe care tu ai. That is not blocked by your generational inheritance. Că Dumnezeu te cheamă la această moștenire. And God is calling you to take this inheritance. Pe care tu o poți obține. This you can get în momentul în care îl primești pe Isus în inima ta. When you receive Jesus Christ as your Lord and Savior. să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Unclothe yourself from the uh, worldly man that, that has a lot Să vă înnoiți în duhul minții. Renew in the spirit of your mind. Să vă îmbrăcați cu omul cel nou făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Clothe yourself with the new person. Neprihănit. Righteous. Sfințit. Uh, uh, purified. pe baza adevărului. Based on, by the truth. Fiecare din noi avem problemele noastre. Each one of us, we have our own problems. Slăbiciunile noastre. We have our weaknesses. De multe ori greșim. Many times we do wrong things. În deciziile pe care le luăm. We make wrong decisions. Lucrurile pe care le facem. Things we do. Lucrurile pe care nu le facem. Things we don't do. Să le facem. That we should do. Și and many times, uitându-ne la noi, looking at ourselves, putem realiza că într-adevăr, we can realize that truly, nu suntem neprihăniți. We are not righteous. Nu suntem sfinți. We're not holy. Avem probleme. <laughs> We have issues. Cine nu are? Who's, who's, who's that person that doesn't have issues? Este cineva aici care nu are nicio slăbiciune, Is there somebody here who doesn't have any weakness? care nu are nicio problemă, No problem? care este perfect? That is perfect? Toți suntem imperfecți. We are all imperfect. Și totuși, Apostolul Pavel spune But Apostle Paul says Că suntem neprihăniți. That we are righteous. Suntem sfinți. We are holy. Datorită adevărului pe care Dumnezeu îl vorbește despre noi. Because of the truth that he speaks over us. Pe cine vei crede tu? Who are you going to believe? Ce spune Dumnezeu? Do you, are you going to believe what God says? Sau ce vezi tu? Or what you see in your life? Ce simți tu? What you feel in your life? Ce auzi tu că spun părinții tăi? What you hear your parents telling you? Tu nu ești bun de nimic. You're not good for nothing. Tu nu vei face nimic You're not going to amount up to anything. Vai șamar de tine. Oh, I don't know what you're going to do. Geme pământul sub tine. <laughs> the, the, the ground is crying uh, uh, beneath you. Ești dezorientat. You, you, you're not, you don't have a sense of direction. Habar n-ai ce vei face în viață. You don't even know what you're going to do in life. Vei asculta tu aceste cuvinte? Are you going to listen to those words? Primul lucru pe care trebuie să-l facem The first thing you gotta do pentru a avea o poziție pozitivă față de tine însuți, so that you would have a positive uh, image of yourself, este să nu mai asculți cuvintele acuzatorului. Is to stop listening to the words of the accuser. Acuzatorul nostru este Satan. Our accuser is Satan. Și el așteaptă momentul And he can't wait for that moment în care vei greși. That you make a mistake. În care vei călca strâm. Where you're going to walk uh, uh, not straight. Așteaptă momentul în care te vei compara cu altcineva. He's going to wait for that moment where you're going to compare yourself with somebody else. Și îți va spune, vezi că ești mai inferior? And he's going to tell you, can't you see you're vezi more că inferior? Vezi că nu știi, nu poți ce face altul. You can't do what he can do. Și adeseori acuzatorul And many times the accuser fără să aibă intenția să ne spună ce am greșit și că am greșit. Without having the intention of telling us what we, we did wrong, Intenția lui este atunci când vine cu vocea lui la nivelul minții noastre. That uh, his intention when he comes and speaks into our mind este ca El să ne acuze. He wants to accuse us. Să ne facă vinovați. Make you feel guilty. Să ne pierdem bucuria. He wants to steal your joy. Să ne pierdem pacea. And, and, and, and uh, steal your, your peace. Să ne pierdem credința. And steal your faith. Să ne pierdem încrederea în Dumnezeu. And your trust in God. Și va încerca în mod continuu să-ți șoptească. And he will continue to whisper into your ear. Poate va veni cu niște argumente plauzibile. Maybe he's going to come with some logical uh, ideas. Și îți va spune, uite ce ai făcut ieri. And he's going to tell you, hey, look what you did yesterday. Mai bine tăceai, uite ce ai produs. You should have shut your mouth. You, look, look what happened. Nu ești în stare să te schimbi. You cannot change. Ai încercat o dată de două ori și n-ai reușit you lucrul tried once, Twice, you can do it. Tu n-ai putere să faci bine. You're not, you, there's nothing good in tu you. nu ești înțelept ca și alții. You're not as wise of, as și other te apasă persons. în jos. And he presses you down. Nu că vrea să te trezească. He doesn't want to wake you up. Vrea să te întunece mintea. He wants to uh, make your mind dark. Să te vezi nimeni. So that you see yourself as a nobody. Să te vezi fără putere. You have no power să te autocondamni, to, uh, to uh, condemn yourself, să te simți vinovat. And to feel guilty. Și dacă cumva auzi din cuvântul lui Dumnezeu, and if you hear any kind of word from God, că pentru tine există o soluție, that, if there, that for you there is a solution, să nu poți primi harul lui Dumnezeu. So he tries to uh, make you say you don't receive the grace Pentru că of God. tu nu meriți lucrul acesta. He says you don't deserve God's grace. Așa cum prezenta mărturia care a fost prezentată dată, just like the last testimony, ea a ajuns un moment să-L cunoască pe Dumnezeu. Uh, uh, that, that uh, girl got uh, to know God. Și apoi, când a ajuns la universitate, nu l-a mai urmat pe Dumnezeu. And then when she ended up in the university, she didn't follow God anymore. Așa vrea diavolul, te lasă să guști din Dumnezeu. Uh, the devil allows you to taste a little bit of God. Și apoi vine asupra ta cu armata lui. And then he comes against you with his armies. Își trimite agenții lui. He sends his agents. Și spune, a, tinereția să s-o petreci în biserică? What? You want to spend your young years in the church? Vrei tu să te rogi tot timpul? You want to pray all the time? Când sunt discoteci. There are so many discos and când clubs. sunt ocazii. There's so many opportunities. Când sunt tot felul de circumstanțe pe care le poți folosi la această vârstă. So many circumstances you can use uh, for doing different things. Și te atrage. And he wants to allure you. Îți șoptește. He wants to whisper că există paradis that there is paradise în lumea aceasta in the world pe care tu ți-l poți făuri cu mâinile tale. And you can actually make that paradise happen in Dar your când world. Când ajungi să dai cu capul, but when you actually hit with your head, te trezești. Then you wake up. Și realizezi că te-a mințit. And you realize that Satan lied. Realizezi că ți-ai epuizat energia you și just wasted energy and power. Și că de fapt el te-a inclus în planul lui. And that he actually uh, uh, got you into his plans. Ca tu să nu primești harul lui Dumnezeu. So that you don't receive the grace of God. Să respingi dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. To reject God's goodness and, and, and mercies. Haideți să facem primul pas. Let's take the first step. Să nu mai ascultăm la vocea acuzatorului. Stop listening to the voice of the accuser. Să nu mai ascultăm la acuzațiile lui. Stop li listening to his accusations. Să nu lăsăm ca pacea și bucuria să plece din inima noastră. Don't allow him to steal your joy and your peace. Haideți să înțelegem. Let's understand Că un copil al lui Dumnezeu, that a child of God, indiferent de situația în care a ajuns, no matter what kind of situation you might have gotten yourself in, pentru el există soluție. There's always a solution for a child of pentru God. că Dumnezeu a creat această soluție. Because God created a solution. Prin Fiul Său, Isus Hristos. And that solution is Jesus Christ. Nu există păcat mai puternic ca sângele lui Isus Hristos. There is no sin that the blood of Jesus cannot wash. Și nu există decizie mai puternică decât decizia de a te întoarce la Dumnezeu. And there's no decision as powerful as turning back to God. În momentul în care iei această decizie. And when you make that decision. Așa cum fiul risipitor. Just like the, the prodigal son. După ce și-a pierdut banii. After he lost all that money. După ce și-a pierdut tinerețea. After he lost his young years. După ce și-a pierdut libertatea and he lost his freedom și-a pierdut sănătatea and his health, la un moment dat suddenly s-a ridicat. He got up. S-a scuturat de țărână. He, he uh, washed all the dust out of, uh, off of him. Și a zis, and he said, sunt un nebun. I, I've been crazy. Eu mănânc roșcovele cu porcii. I'm eating the leftovers from the pigs. Și tatăl meu. And my father. În casa tatălui meu este bogăție. In my father's house there is plenty of food. Eu am plecat de acasă. I've left home. Am lăsat binecuvântarea și bogăția. I've left blessings. Am ascultat de minciuna acuzatorului. I've listened to the uh, lies of the, of the devil care mi-a spus, ce să stai tu acasă să asculți de tatăl tău? Who, who said, why should I stay home and listen to my father? Du-te în lume și uită-te și folosește-te de tinerețea pe care o ai. The devil said, go in the world, use your young years. Mintea lui a fost luminată. But then his, his mind got illuminated. Și a zis, mă voi scula și mă voi duce la tatăl And he said, I'm going to get up and, I'm going to go to my father. Dacă nu mă va primi ca un fiu. And if he will not receive me as a son. Sunt gata să fiu ca o slugă. I'm ready to be a servant. Și surprinderea lui a fost mare. And his surprise was great. Când tatălui l-a așteptat cu brațele deschise. When his father just waited for him with open arms. A făcut o mare petrecere. And he had a great party. A tăiat vițelul cel mai gras. He cut the big fat calf. Pentru că fiul lui se întorcea acasă. Because his son was coming home. Dumnezeu te așteaptă. God is waiting for you. Dumnezeu stă cu mâinile deschise spre tine. God is waiting for you with his open arms. Harul lui Dumnezeu este atât de bogat pentru His grace is so sufficient for you. Brațele lui nu te vor respinge niciodată. His arms will never reject you. Vino la el. Come to him. Ascultă-i glasul. Listen to his voice. Nu mai asculta de vocea acuzatorului. Stop listening to the voice of the accuser. Lasă vinovăția ta să fie rezolvată. Let God take care of your uh, uh, sins. Condamnarea care tu ți-ai pus-o asupra ta. And the condemnation you brought upon yourself. Lasă fi, să fie dizolvată în iubirea lui Dumnezeu. Let it be dissolved in the love of God. Pentru că Dumnezeu te așteaptă. God is waiting for you. După ce vei respinge să asculți vocea acuzatorului, After you uh, reject the voice of the accuser, următorul pas pe care trebuie să-l faci the second step you must take este să asculți vocea Duhului Sfânt. Is to listen to the voice of the Holy Spirit. Ioan capitolul 14, versetul 26. John 14, verse 26. Dar mângâitorul, adică Duhul Sfânt, vă va aduce aminte de tot ce v-am spus. The Holy Spirit will remind you everything I said. Duhul Sfânt este mângâitorul. The Holy Spirit is the comforter. Complet diferit de acuzator. Completely opposite of the accuser. Chiar atunci când tu păcătuiești. Even when you're sinning, el se apropie atât de gentil. The Holy Spirit comes as a, as a gentleman. Intenția lui este să te trezească. And his intention is to wake you up. Să-ți aducă aminte de adevărul lui Dumnezeu. To remind you of the truth of God. Pentru că adevărul lui Dumnezeu este lumina care strălucește. Because the truth of God will și care luminează viața ta și deciziile tale prin lumina aceasta sunt corecte. It will bring light to your to your decisions. Roman capitolul 15 versetul 13. Romans 15 verse 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea. May God fill you with peace and love. Prin puterea Duhului Sfânt By the power of the Holy Spirit. tari to be strong. nădejde in your, in your, in, in your purposes. Dacă acuzatorul vrea să-ți distrugă nădejdea, if the accuser wants to destroy your, your hope, Sfânt vrea să te întărească în nădejde. the Holy Spirit wants to strengthen you in that hope Vrea that să te ducă la punctul la care tu să realizezi că există o soluție pentru The situația Holy ta. Spirit wants to take you to that point where you realize there is a solution for your situation. El vrea să te ridice. He wants to lift you up. El vrea să te întărească. He wants to strengthen you. El vrea vrea să spune nădejde, speranță. He wants to bring hope. Credință. Faith. Încredere în Dumnezeu. Trust in God. Și să ieși din starea în care ai fost. to, uh, for you to wake up out of the situation you were asleep. Să înțelegi că există un viitor pentru tine. So you understand there is a future for you. Că în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu te va scoate aur curat. That in God's hands you're going to come out as a refined gold. Că tu gold. ești folositor înaintea lui Dumnezeu. That you are useful for God. Și Dumnezeu își va face planul lui în viața ta. And He will accomplish His plans for your life. El vrea să-ți ofere soluțiile lui Dumnezeu. He wants to give you the solutions of God. Să-ți dea mângâierea pe care o are Dumnezeu pentru tine. He wants to give you the comfort He has for you. Să-ți dea pace. He wants to give you peace. Să-ți dea liniște. He wants to give you uh, a uh, quietness. Așa cum uh, dimineața la rugăciune Just like uh, early in the morning uh, at the prayer time. Mi-a furat toate versetele importante. Uh, Danny stole a lot of my verses. Cuvântul Domnului spune, Apostolul Pavel ne spune, Paul says, nu vă îngrijorați de nimic. Do not be troubled by anything. Ai probleme? You have problems? Ai imperfecțiuni în viața ta? You got imperfections in your lives? Vezi că sunt anumite slăbiciuni? You see some weaknesses in you? Știi că Domnului nu-i place lucrul acesta. And you know that God does not like those? Ce vei face tu cu aceste slăbiciuni? But what are you going to do with these weaknesses? Vei rămânea complexat? Are you going to be, uh, be complexed? Vei rămânea condamnat? Condemned? Te vei condamna pe tine Are you, are you going to condemn yourself? Sau le vei aduce înaintea lui Dumnezeu Or are you going to choose to bring them și to vei God spune, Doamne, ăsta sunt. and tell the Lord, This is who I am? Astea sunt lucrurile cu care mă lupt în fiecare zi. These are the things I'm fighting every day. Doamne, le aduc înaintea ta. Lord, I bring them to you. Nu vă îngrijorați de niciun lucru. Do not worry about anything. Și în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința But lui Dumnezeu. everything bring your your uh, your uh, desires to God. Prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Through prayers, requests and thanksgiving. Și pacea lui Dumnezeu. And the peace of God. Care întrece orice pricină pricepere. That uh, goes beyond understanding. Vă va cuceri inimile și gândul în Isus Hristos. Will protect your thoughts and your, uh, your Asta thoughts este in, in lucrarea Duhului Sfânt. That's the work of the Holy Spirit. Dumnezeu vrea să ajungi la pace. God uh, wants to bring you to peace. Vrea să bucuria. He wants you to enjoy joy. Chiar dacă ai păcătuit. Even though you sin. Pentru că Dumnezeu în momentul în care tu te pocăiești. But because God when you repent of your sin. Și există dorință de schimbare. And there is a, des uh, a desire for change. Dumnezeu te eliberează de stresul și de problemele prin care treci. God will set you free from the stress and problems you go este through. să pună bucurie în inima And his desire is to bring joy in your heart. Să pună pace în inima And peace in your heart. Ca tu să vezi viitorul și chemarea pe care Dumnezeu so that you can o are see înainte. his future and calling that he has for you. Al treilea lucru. And the third thing you need to do pe care îl putem face pentru a fi pozitiv față de noi înșine. If you want to change your self-image into a positive self-image. Pentru a elimina orice negativism din and viața noastră. Eliminate any kind of uh, negativity from your life. Este să ne iubim și să ne acceptăm pe noi înșine așa cum suntem. Is to love and accept yourself as you are. Vezi, ce? Posibil așa ceva? You might say, how can this be possible? vreau să vă dau un exemplu. I want to give you an example. Sunt foarte multe construcții care se fac în jurul nostru. There's so many constructions happening around us. Vreau să vă spun că un constructor I want to tell you that a, uh, a constructor Am fost în pielea acestui om. And I was uh, actually I, I know what, what I'm talking about. Atunci când are un proiect. And when a builder has a project și începe să construiască. And he starts building. Pe el nu deranjează mizeria care se face în momentul în care s-a fundația. It doesn't bother him if there's a lot of uh, uh, uh, garbage around and, and all the dirtiness that happens as he digs deep into the soil. Pentru că el știe că fundația este importantă. He knows the foundation is important. Și de aceea acceptă Toată murdăria care se face prin săpături, prin ploaie, prin apa care vine în perioada respectivă. And so he accepts all the dirtiness that happens as you dig a foundation. Apoi când face zidurile, and as he's building the walls, acceptă schelele în jurul zidurilor. He accepts uh, the, uh, the scaffolding around, around the whole building. Toată murdăria care se face prin lucrările de construcție. And all the dirtiness that happens around the, the, the building as, as it's being built. El nu este deranjat de aceste lucruri. He's not uh, uh, affected by these things. Pentru că el vede construcția finală. Because he sees the, uh, how the construction is going to be at the end. Și în inima lui există bucuria and in his heart there's a joy că într-o zi va deschide ușa edificiului respectiv that one day he's going to open the doors of that building și va fi curat and it's going to be clean și va fi un spațiu cu aer condiționat and it's going to be air conditioned va fi ceva extraordinar it's going to be something beautiful Așa este Dumnezeu. The same That's how God is. Dumnezeu a început o lucrare în noi. God has begun a work in us. Și apostolul Pavel ne spune în Efeseni în capitolul 1 versetul 7. And uh, he, he tells us in uh, Ephesians 1 verse 6 că 7, ceea ce a început în viața noastră that what he began in our lives va isprăvi. He will finish. El vede deja lucrarea isprăvită. He already sees you uh, in your finishing stage. El se bucură de gloria pe care o vei avea înaintea lui Dumnezeu. He's gonna, he's gonna, he's already rejoicing of the glory you're gonna pe care o vei câștiga-o prin ascultarea de Dumnezeu. As you obey Him. El vede murdăriile din viața ta. Yes, he sees your dirtiness. El vede intenția ta bună de a, de a fi mai bun. He, but he sees your intention of this, uh, and desire to be more El like him. vede eforturile și încercările pe care tu le faci. He sees your desire to be more like him, El nu te condamnă, and he's not condemning you. El te încurajează. He's encouraging you. Merge înainte. Go forward. Ridică-te la nivele superioare. Go to the next stage. Ți-a murit un vis? If a, a dream died, naște un alt vis. Birth another dream cheamă-L pe Dumnezeu în visele pe care le ai. Ask God to give you another dream. Sunt căderi în viața ta? Are there falls in your life? Ridică-ne, nu sta la pământ. Get up, don't sit there on the ground. Mergi mai departe. Keep going. Dă-ți toate silințele. Give, your, give everything that is in you. Pentru că Dumnezeu are pentru tine. Because God has for you pentru generațiile care urmează după and the, tine. And the generations that are going to follow after you. Un viitor și o nădejde. A future and a hope. Nu sta trântit la pământ. Don't uh, get, sit there. Hit. Get up. Dacă Dumnezeu te acceptă, and if God accepts you, dacă Dumnezeu te primește, if he, re, if he receives you, dacă brațul lui Dumnezeu este deschis pentru tine, and the hand of God is open for you, de ce să te respingi tu? Why should you reject yourself? De ce să te condamni tu? Why should you condemn yourself? De ce să refuzi harul lui Dumnezeu Why do you want to, uh, refuse God's har? grace that, because He wants to give you grace? Har înseamnă ceva nemeritat. Grace means to receive Aici something you don't, you don't you, don't, you don't deserve. Dumnezeu Dumnezeu are în ecuația vieții noastre God has in the equation of our life har, grace, ceva ce nu merităm. something we don't deserve. Și adeseori noi respingem. And many times we reject His, His Doamne, nu pot primi iertarea Ta pentru că nu merit. I can't receive your forgiveness because I'm, I don't, I'm not worthy. Doamne, nu pot primi dragostea ta pentru că nu merit. I can't receive your love. I'm not worthy, Lord. Nu ți-am fost credincios. I was not faithful to you. Odată m-am bucurat în prezența ta. One time I rejoiced in your presence. Altă dată m-am lepădat de tine. Another time I, I, I left you. Trezește-ne, Doamne, mintea. Lord, open Luminează-ne mintea. Illuminate să putem primi harul Tău. That we will receive your ceva grace. ce nu merităm. Your grace that we don't ceva deserve. ce aparține de decizia lui Dumnezeu. But you decide to give us grace. Dumnezeu vrea să te ierte. God wants to forgive you. Dumnezeu a plătit plata păcatelor tale. He paid the price for your sins. Tu doar trebuie să vii cu recunoștință înaintea Lui. All you have to do is come și să primești harul and și iertarea receive Lui. that grace, that forgiveness. În Matei, în capitolul In Matthew 22, chapter 22, versetul 39, verse 39, cuvântul Domnului spune, the word of God says, să iubești pe aproapele tău, love your neighbor, ca pe tine însuți. As yourself. Aș să vedeți aici ceva foarte important. I want you to uh, see here something very important. Tu nu poți să dai ce nu ai. You cannot give what you don't have. Tu nu poți să iubești pe you, altul. You can't love another person. Dacă nu te iubești pe tine. If you don't love yourself. Dumnezeu prin această poruncă spune What God is trying to say through this command, să te, să te tine, you need to love yourself, să te pe tine, you need to accept yourself, așa cum te și te Dumnezeu, just like God is accepting you, har, in grace, și așa cum te iubești pe tine, and as you love yourself, așa cum te accepti pe tine, and you accept yourself, să iubești și să accepti pe aproapele to tău. love and accept your neighbor. Tu nu poți să dai ce nu ai. You can't give what you don't have. Dacă nu te accepti pe tine, If you don't accept yourself, dacă imaginea ta de sine este săracă, if your self image is bad, dacă tu nu accepti dragostea și acceptarea lui Dumnezeu, if you don't accept God's grace, Vei fi un om critic. You're going to be a critical person. Vei pe cei din jurul You're going to condemn the people around you. Vei vorbi rău de You're going to talk bad tău. about others. Nu vei putea să iubești You will not be able to love, și nu vei putea sa and you won't be able to accept them. Când vine cineva la mine When somebody comes to me și critică, and he criticizes, si exprimă And he, he just expresses his uh, uh, lack of thankfulness. Condamnă pe alții. He condemns others. Bârfește despre alții. Gossips about others. Mă uit cu compătimire la acea persoană. I just look at that person. Pentru că știu că imaginea de sine este rea. And I'm sorry because I know that his self-image is not very strong. Știu că el nu se acceptă pe el. I know he doesn't accept himself. De aceea condamnă pe alții. That's why he's condemning others. De aceea critică pe That's why he's criticizing others. Și dau seama and I realize că omul acesta are nevoie de harul lui Dumnezeu. That, that person needs God's grace. Are nevoie de lumina lui Dumnezeu. He needs are nevoie să înțeleagă mesajul iertării și binecuvântării lui Dumnezeu. That person needs to understand understand the, the message of forgiveness that God has. Adeseori se întâmplă în relația conjugală. In uh, marriage, what happens? Avem mulți tineri care vor să se We have many young people who want to get married, și unii nu înțeleg de ce and they don't understand why do you need counseling. Vreau să vă spun că este foarte I want to tell you it's so important să intri în relația conjugală cu o imagine de sine pozitivă. to enter in your marriage vows with a positive self-image. Unii nu înțeleg de ce probleme în familie. They don't, many people don't understand why there's so many problems in Între families. soț și soție, între părinți și copii. Between the wife and the husband. And the, and the parents and the kids rădăcina multor situații de genul acesta The root of many situations like this este că cineva în acea familie is that somebody in that family nu are o does, imagine de sine bună. does not have a good, positive self-image. De aceea există condamnare. That's why there's De condemnation. aceea există critică acolo. That's why there's criticism. De aceea există o stare de tensiune. That's why there is a, a many st states Pentru uh, că tensiunea uh, internă pe care noi o avem în, în sufletul nostru. Because the internal uh, uh, uh, tension that we have se transferă prin vorbele și atitudinile noastre. transfers to our mouths and our attitudes to others. În familia noastră. In your family. Unde ar fi locul de binecuvântare. Where should be a place of blessing. Unde ar trebui să fie locul păcii. Where should be a place of, of peace. Ajută-ne, Doamne. Oh Lord, help us. Să înțelegem ce important este să ne iubim pe noi înșine. To understand how important it is to love ourselves. Să avem o imagine de sine stabilă. And to have a stable self-image. Balanced. După cuvântul lui Dumnezeu. A, a self-image that God's word says we have. Și atunci relațiile noastre vor fi binecuvântate. Noi vom vedea minunile lui Dumnezeu însemprându se în viața noastră. Și vom vedea că noi And you're see avem o viață schimbată. you can have a changed life. Suntem mai buni. You're better. Suntem mai binecuvântați. You're more blessed. Nu ne mai uităm că suntem români. Uh, you don't look at yourself, I'm just a Romanian. Și ochii noștri se deschid. But our eyes open up. Și ne vedem eroi. And we see that we are heroes. Ne vedem campioni. We see ourselves as champions. Vedem oamenii pe care Dumnezeu i-a scos de aici. We see uh, people that God uh, is going to raise up in this place. Putem să zicem și pe plan natural, noi nu suntem oricine. And we can say even on a natural state of mind, we're not just nobodies. Dar dacă vei avea în mintea ta What if you have in your mind că peste acestea tu ești un copil al lui Dumnezeu? That over whatever people say, you are a child of că God. Că tu ești o seminție aleasă. You're a chosen nation. Că tu ești o preoție aleasă. A holy priesthood. Că ești un neam împărătesc. You're a, a king, a, a, a royal priesthood că tu ești binecuvântat de Dumnezeu. That you are blessed by God. Că tu poți moșteni binecuvântarea. You can inherit the și blessing. poți transmite de la tine încolo binecuvântarea. And transfer uh, down your generational line și from generațiile you on. care urmează după tine. And the generation that follow after you vor fi binecuvântate. Are going to be blessed. Nu vreau să te fac să nu se sizeze atunci când păcătuiești. I'm not trying to make you uh, uh, not sense when you're sinning. Nu vreau să-ți dau dreptul la irresponsabilitate. I don't want to give you the right to be irresponsible. Dar vreau să te încurajez. But I want to encourage you. În această dimineață. At this morning. Că tu ești copilul împăratului împăraților. That you're the child of the King of Kings. Tu trebuie să ai o imagine de sine pozitivă. You should have a positive self-image. Nu mai trebuie să asculți de vocea acuzatorului care vrea să distrugă pacea și liniștea din sufletul tău. To the voice of the accuser that wants to steal your joy and your peace. Să asculți de vocea Duhului Sfânt. Listen to the voice of the Holy Spirit. Să te iubești pe tine însuți. And love yourself. Să te accepti pe tine însuți. Accept yourself. Și dacă trebuie făcute schimbări în viața ta, And if there's changes that need to be să le faci. Make those changes. Să nu mai minți. Don't lie. Să nu mai furi. Don't steal. Să muncești cu mâinile tale. Work with your hands. Să nu te mâni. Don't be angry. Orice amărăciune. Any kind of uh, uh, orice iuțime. Uh, any kind of uh, orice wrath, mânie. Any kind of anger. Orice strigare. Any kind of uh, uh, orice clevetire. or any kind of gossip. Orice fel de răutate. Any kind of wickedness. Să piară din viață. Should disappear from your life. Fiți buni unii cu alții. And like it says in the end in Ephesians, be good with one another. Fiți miloși. Be uh, graceful, forgiving. Iertați-vă unul pe altul. Forgive each other. Cum v-a iertat și Dumnezeu. As God has forgiven you. Așa iertați-vă și voi. So forgive each other. Frații mei, my brothers, stimați creștini, Christians, ne aflăm în fața lui Dumnezeu. We are now in front of God. Și aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să fie la lucru în viața noastră. And I pray that Holy Spirit would be at, your, at work in your life. Să ne dea putere de a respinge vocea celui rău. That he would give us power to reject the, the, the lies of the devil. Acuzațiile. His accusations. Minciunile acuzatorului din viața his, ta. The lying uh, accuser. Faptul că te-a făcut să respingi harul lui Dumnezeu atâta vreme. And the fact that he he convinced you to reject the grace Și ai zis că nu meriți. And you said, ah, I'm not worthy. Aș vrea în această dimineață. This morning. Luminat de cuvântul lui Dumnezeu. Enlightened by the word of God. Să vii înaintea Domnului și să pretinzi. I want you to come before God and and to pretend. Doamne, sunt copilul tău. Lord, I'm your child. Dacă nu ești copilul lui Dumnezeu if you're not a child of the King, și n-ai siguranța că aparții lui Dumnezeu, and you're not sure if you're part of God's family. nu pleca din locul acesta I don't want you leaving this place, pentru că vei moșteni negativismul Because you're gonna inherit negativism. care este prezent în jurul tău. That is all around us. Vino înaintea lui Dumnezeu. Come to God. Spune, Doamne, Tell him, Lord, Vreau atingerea ta. I want you to touch me. Vreau schimbarea. I want to change. Luminează mintea in my, my mind. despietrește inima. Lord, make my heart be soft. Vreau să fiu sensibil la lucrarea. I want to be sensible to you. Vreau să mă văd așa cum tu mă vezi. I want to see myself as you Dacă see me. tu mă vezi așa cum un constructor vede casa terminată. As you, see, if you, if you see me just like a builder, Înțeleg că este justificat. A building's finished. Să mă iubești. I understand that să mă accept, I need to, uh, you să lucrez în viața mea. You work in me. Ce ai început What să duci la bun sfârșit. Lord, oh, take to, to Înțeleg, finish. Doamne, de ce îmi predici, de ce îmi dai cărți așa bune de citit. Lord, I understand why you, you're preaching to me, de you're speaking to me. De ce pui oameni în jurul meu care să mă îndrepte și să mă îndemne la ce este And bun. you're surrounding me with people that can uh, Te lau, Doamne. Lord, I praise you. Vreau să urmez căile tale. I want to follow Vreau you. să ascult de tine. I want to obey obey you. Pentru că vreau să fiu mai bun. I want to be more like you. Aș vrea să vorbești cu Dumnezeu. Now I want you to talk to God. Și în rugăciunea pe care o vom face. And in this in the uh, prayer that we're going to pray. Aș să stai înaintea Domnului. I want you to stand before God. Și să-i spui lui. And tell the Lord. Am nevoie de transformare majoră în viața mea. I definitely need a change in my life. Vreau să mă îmbrac în omul nou. I want to be, I want to clothe myself in the new man. Vreau, Doamne, să fiu călăuzit de Duhul Tău. I want to be guided by your Holy Spirit. Vreau să fiu mângâiat de Duhul Tău. I want to be comforted by your Spirit. Vreau să mă pun în mâna Ta, Doamne. I want to put myself in your hand. Termină-ți lucrarea în viața mea. Finish my, uh, your work in my Procesul life. pe care tu l-ai început. The process you have started. Prin lucrarea cuvântului și a Duhului Sfânt. By the work of the Word and the Holy Spirit. Dul mai departe. Lord, finish it. Vreau să fiu mai bun. I want to go further. Vreau să lucrez la potențial maxim. I want to work in maximum potential. Vreau să mă pun la dispoziție. I want to put myself to you Haideți can să use ne ridicăm me. Let's în all stand. Și haideți să stăm în prezența lui Dumnezeu. Stand before God. Să-i spui Domnului ceea ce ai pe inima Tell ta. God what is on your heart. Și Domnul să se atingă de tine. And may God touch you. Și să lucreze în viața And ta. work in you. Ne închinăm cu toții Domnului și ne rugăm. Let us all pray.